بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد تكي ماليزيا إلى بات أم باتوكا تنونجليا كوسو صلاة نعبادة لفرضيشي ومنبيوته تتنجليا قصة يا نبي سليمان عليه السلام نا داود alayhi salam. Daud kwanza alayhi salam, kwa sababu ndiye alikuwa baba, kisha Suleiman alayhi salam ambaye alikuwa mtoto. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja kuhusu nabi Daud, alisema baada ya kutaja kisa ya wale watu wawili walikuja ni kama wanashtakiana mbele yake, alafu Nabii Daud akahukumu bila kuuliza kusikiza uh, second person ambaye ameshtakiwa na kumbe ambaye ameshtaki ndiye ako na makosa. Alipojua makosa yake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fastaghfara rabbahu, aliomba Allah msamaha, wa kharra raki'an, akarukuu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anab, na akaomba maghfira na msamaha, na Allah akamsamehea. Na pia Suleiman bin Daud alayhi assalam, yani Suleiman alayhi assalam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wawahabna lidauda Suleiman, tulimpatia Daud Suleiman. Na Daud alayhi salam alikuwa na wake mia moja. Kwa hivyo kumaanisha alikuwa na watoto wengi, lakini Suleiman specifically ametajwa kwa sababu alikuwa ni nabii pia. Ni'ma al-abd alikuwa ni katika waja wema. Innahu awwab, innahu awwab maana yake ni kwamba kathiru taa, alikuwa anafanya taa mingi sana, alikuwa anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, wal ibada na ibada mingi, wal inaba na anaomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira kila wakati, akikila akikosea ama akiona amekosea, yani anamrudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila hali yoyote ile ako ndani yake. Ndio Allah akasema katika suratu Sad, ni'mal abdu innahu awwabe na Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea akisema idh urida alayhi bil as-safinatu al-jiyad faqala inni ahbabtu hubba al khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil-hijab alayya fatafiqa masham bis فَطَفِقَ wal anaq wal a'naq afwan Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba Nabii Suleiman alipewa Safinatul jiyad Ibn Jarir anasema ni 20 farasa dhatu ajniha ni farasi ishirini ambao wako na mabawa alikuwa anafanya ardh ardh alikuwa anaonyesha yani kwa mamlaka yake alikuwa na present hizo farasi anaonyesha watu ama Allahu alam alikuwa anaonyesha kivipi mpaka akashughulishwa ama akasahau kuswali al asr hii pia imetajwa na Ibn Kathir yani kwamba alikuwa yani mufassirun wengi wanasema kwamba alikuwa anaifanyia ardh, yani anaona vile zinapuruka labda, ama anapuruka nazo pamoja, anaruka nazo pamoja mpaka akashughulishwa na salatu al-asr, akasahau salatu al-asr. Si ati aliwacha amdan, ati akitaka, kama tu vile Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma Khandaq, siku ya Khandaq, vita vya Khandaq kama vita vya Ahzab alishughulishwa na Makuraish mpaka aka, yani, akasahau kuswali salatul asr mpaka jua ikazama na hii ni iko kwa sahihain na ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an na pia ametaja katika kisa ama hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ambaye sasa ndiyo mtume wetu na ni kisa ambayo Rasul sallallahu alaihi wasallam ametaja kwa hadith imepokelewa na Ibn Abbas na hii hadith pia imetolewa na Imamu Tirmidhi na Abi Daud na Ahmad na wasahahahu Albani na pia imamu Albani ameifanya ni hadith sahih. Uh, hii hadith ni kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, yani hadithi imepokelewa na Ibn Abbas kwamba amani Jibrilu amani Jibrilu inda albayti marratain, Jibril alikuja akaniswalisha kari, kwa, يعني yani kwa Kaaba mara mbili Baitul Haram صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله مثله وصلى المغرب حين أفطر الصائم وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغد ظهرة الغد ظهره حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بي الغداة بعد ما أصفر ثم التفت إلي فقال يا محمد الوقت فيها فيما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك yani Rasul sallallahu alaihi wasallam aliswalishwa mara mbili na hii hadith inaonyesha mawakitu sala wakati wa sala na sala iko na yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema yani kwamba sala yani imejaliwa wakati wake muhaddad inna salah kanat ala almu'minina kitaban mawquta kwa hivyo إيه حديث ابن عباس يعني بين في هذا الحديث أن الصلاة لها وقتين إيه شرح ambayo nitawasomea ni sharh nimeipitia kutoka kwa sharh ya, ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ambaye ni baba ya mwenye ameandika hii kitabu Sheikh Abdul Abdul Razak Al-Badr. Ai al-awwal wal akhir, yani swala iko na wakati mbili. Swala wakati wa mwanzo na wa mwisho. na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia dalail na alama amejalia alama na science ambazo zinaonyesha wakati wa kwanza na wa mwisho na akafanya jaala umuran hissiyan amefanya ni kitu kila mtu anaona yashtarik fi maarifati ya kila mtu anaona yoyote ule anajua hizi wakati sio ambao ati mambo inahitaji wasomi wakubwa wakubwa wajue na Sheikh akasema kwamba dhuhur kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alipokuja alipokujiwa na Jibril yani wakati wa kwanza akaswalishwa salatu dhuhur hina malati shamsu qadra shirak yani akasema eh, yani zawal zawal ni wakati jua iko katikati jua inatoka mashrik east inaenda west so iko between east na iko between uh, west uh, alafu ikaenda ikalalia kidogo side ya west, yani inaenda kuzama in a way that ukichukua ile kamba ya viatu ukaistretch, ikiwa hiyo imelala kiwango hiyo kamba, basi hiyo ndio wakati ya dhuhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam aliswalishwa wakati wa kwanza na yani wakati wa pili wa dhuhur ni yani wakati yani wa mwisho wa dhuhur ni wakati jua na kivuli cha mtu yani kivuli cha mtu iko karibu yani iko mfano yani imetoshana na kivuli kila kivuli ya kitu imetoshana na kivuli yake kama ni binadamu kivuli yake imetoshana na yeye urefu wake kama ni mti hivyo hiyo ndio wakati wa, wa mwisho wa salatu dhuhur na Allah subhanahu wa ta'ala yani anasema yani Allah subhanahu yani Rasul sallallahu alaihi wasallam aliposwalishwa na Jibril alaihi salam yani hizi wakati mbili wa kwanza ya kwanza dhuhur na ya mwisho yani ni kwamba inatuonyesha kwamba dhuhur inaenda mpaka kubeila adhan ya asr kwa hivyo mtu yoyote ambaye anakuja kutoka labda safarini ama alisahau kuswali na bado salatul asri jadhiniwa anafaa na swali sala al-asr. Alafu ikishakuwa kivuli ni mfano wa kila kitu, yani inatoshana urefu wa kila kitu ambayo iko na kivuli hapo asr, wakati asr imeingia na asr inaenda mpaka ghurubu shams, mpaka jua ikizama. Ikishazama yani asr, kwanza mtu anafaa jua ni kwamba Ikishakuwa kivuli ni mfano wa kila kitu, itaenda mpaka wakati kivuli ni mara mbili ya ile kitu ambayo iko na kivuli. Mfano we binadamu, urefu wako unakuwa, kivuli chako kinakuwa mara mbili ya urefu wako. Hiyo ndio wakati yani asr inaenda, na hiyo ndio wakati ghurub, yani almuhim ni wakati mpaka kabla ya ghurubi shams, alafu jua ikishazama yani ikishazama inaingia wakati ya, ya maghrib na maghrib na isha wakati yao ni mfupi kama vile tunajua na ikishazama dhuhuri maghrib imeingia mpaka ile mwangaza wa red inakuwa kama red ambayo inakuwa mahali jua inazama maghrib yani west mahali jua inazama hiyo ndiyo mahali ambayo utaona red hiyo red ikipotea, giza ikaingia, basi ujue kwamba uh, uh, isha salatul isha imeingia. Alafu sala Rasul sallallahu alaihi wasallam aliswalishwa mpaka nisfu layl. yani kwa wakati wa sasa ni mpaka saa sita ya usiku, yani midnight, yani vile watu wanasema katikati ya usiku. Na alafu Rasul sallallahu alaihi wasallam akaswalishwa al fajr حين حرم الطعام والشراب على الصائم الله سبحانه وتعالى نسمى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني خيط الأبيض نمشانا خيط الأبيض ni aswad ni usiku usiku ikishaingia unakula ikishaingia mchana unawacha yani jua ikishachomoza alafu fajir inaenda mpaka yani, yani karibu na jua kutoka. Hata idha asfarra, asfarra ni ile mwangaza inaanza kutoka. Salatul fajr inaishia hapo. Baada ya hiyo itakuwa ni qadha, itakuwa kulipa sala ambayo imekupita. Kisha Jibril alayhi salam akamwangalia Rasul sallallahu alayhi wasallam akamwambia, Muhammad, ewe Muhammad, alwaqt fi ma baina hadaini alwaqtain, wakati za sala ni baina hizi wakati mbili hadha waqtul anbiya qabla hizi ni wakati za manabii kabla yako. Na jambo muhimu nafaa ujue ni kwamba hizi nyakati mbili zimewekwa za kila sala, si ati unaswali wakati yoyote unafikiria. La, almuhim ni kwamba mfano wewe unaishi kwa mahali ambayo kuna msikiti ambayo inasimamishwa jamaa, wewe kama mwanaume ni wajibu kwako kwenda msikitini na uswali na jamaa. Ama mwanamke ambaye ameruhusiwa kuswali nyumbani Anaweza kuswali baina hizi wakati mbili, lakini bora ni mtu aswali wakati wa kwanza wa sala. Yani, na kuna warada hadith kwamba al-isha, mwanamke anaweza kuchelewesha isha yani, lakini swala zingine ni bora mtu aswali kwa wakati wake wa kwanza. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.